նպատակ ունենալով մեր համակարգացիներին օշտել իրավական գիտելիքներով։ Առիթն օգտագործելով ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այն իրավաբաններին, ովքեր համագործակցում են մեր ծրագրի հետ եւ միշտ պատրաստական են բարձաբանելու ունկնդիրներին հուզող հարցերը։ Այն խնդիրը, որն այսօր կքննարկենք մեր հաղորդմանը, բարձվում է շատ շատերին է հետաքրքրում։ Նույն խնդրով դատարան են դիմել մի շարք քաղաքացիներ, վերջիներս ազատվել են աշխատանքից միևնույն պատճառաբանությամբ։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրը փաստաբան Արմեն Բաղդասարյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան, օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը դուք եք։ Շնորհակալ ենք միշտ պատրաստական լինելու համար եւ մեր քաղաքացիների հուզող հարցերին պատասխանելու համար եւ այսպես պարոն Բաղդասարյան օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարին դիմել է քաղաքացին հետեւյալ հարցով՝ պատերազմական ժամանակահատվածում ինքն ազատվել է աշխատանքից, պատճառաբանությունը հետեւյալն է, որ իբր վերադասի ծուցումները եւ օրինական կարգադրությունները չի կատարել կամ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատանքի չի ներկայացել այն դեպքում, երբ այդ նույն աշխատողը պատերազմի թողուբոհի մեջ է։ Արդյունքում նա զրկվել է աշխատանքից, սակայն Մինչ օրս աշխատանքից ազատման որևէ հրաման չի տրվել, հրաման որպես անհատական իրավական ակտ։ Այո, հարգելի Վարսիկ, ինչպես դուք նշեցիք, ձեր նշած փաստական հանգամանքներով հնարավոր են դեպքեր, որոնք գոյություն ունեն ձեր նշած փաստական հանգամանքներով, այնուամենայնիվ մեր իրականությունում, մեր պրակտիկայում ունենք այնպիսի ուրեմն դեպքեր, երբ աշխատողները կոնկրետ տարբեր ծառայություններում, տարբեր հիմնար կազմակերպություններում աշխատողները իրենց աշխատանքային այն պարտականությունները իրականացնելու ընթացքում, երբ վրա հասավ Արցախի 44-օրյա պատերազմը, այդ պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում աշխատողները, ծառայողները համապատասխան իրենց իրավասությունների սահմաններում, իրենց ծառայողական պարտականությունների կատարման սահմաններում կատարում էին իրենց պարտականությունների պատշաճ, այնուամենայնի վրա է հասել մի ժամանակահատված, երբ գործատուն, այսինքն տվյալ հիմնար կազմակերպության ղեկավար կազմը, ղեկավարությունը գտել է, որ այնուամենայնիվ այսինչ աշխատողը կամ այսինչ ծառայության մեջ գտնվող ծառայողը իր պարտականությունների պատճառ չի կատարել կամ չի կատարել վերադասիցությունները կամ ինչպես դուք նշեցիք, մենք ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ներկայացել աշխատանքի։ Այս փաստական հանգամանքները այնուամենայնիվ ենթակային ապացուցման, որտեղ են ապացուցում այս փաստական հանգամանքները։ Գործատուի վկայակոչած փաստերը, ինչպես քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածն է վկայակոչում, յուրաքանչյուր կողմ պետք է իր վկայակոչած փաստերը ապացուցի կրում է այդ ապացուցման պարտականության բեռը։ Եվ ըստ էության այս հարցի, այս խնդրի վերջնական լուծումը տեղ պետք է գտնի արդարադատության շրջանակներում, այսինքն դատական կարգով քննության շրջանակներում, դատարանի կողմից ընդունելով տվյալ աշխատողի, այսինքն այն աշխատողը, որի նկատմամբ կայացվել է իր գործատուի կողմից անհատական ակտ, այսինքն աշխատանքից ազատման հրաման, որևէ իրավական ակտի վկայակոչմամբ, նա իրականացնելով իր իրավունքները, իր անհիմն իր իր կարծիքով աշխատանքից անհիմն ազատման հրամանը դատական կարգով վիճարկելու իր օրենսդրական հնարավորությունը, դիմելով դատարան նա վիճարկում է այդ հրամանը եւ դատական քննության շրջանակներում անհրաժեշտ է որպեսզի գործատուն նախ ապացուցի այդ աշխատողի մեկ ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում բացակայության փաստը ընդ որում այդ ապացույցները ինքնանպատակ չեն եւ այնպես չէ, որ գործատուն ընդամենը 1 կամ 2 վկայի ներգրավմամբ կարող է ապացուցել, որ այսինչ աշխատողը կամ գործատուի ընդամենը հայտարարությամբ հանդես գալով, որ տվյալ իր ենթակայության տակ գտնվող աշխատողը բացակայել է մեկ ամբողջ աշխատանքային դարվա ընթացքում եւ դա հիմք ընդունի դատարանի կողմից եւ կայացվի դատական ակտ ի վնաս տվյալ աշխատողի։ Անհրաժեշտ է որպեսզի քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության ողջ սկզբունքների պահպանմամբ, այսինքն ուղղակի եւ ծանրակշիռ օբյեկտիվ լիարժեք քննության սահմաններում ապացուցվի արդյոք այդ ծառայողը կամ աշխատողը այդ 44-օրյա պատերազմի թե անկախ նրանից 44-օրյա պատերազմ միջ պատերազմյան ժամանակահատվածում թե հետ պատերազմյան ժամանակ անկախ այդ ամենից պետք է գործատուն կարողանա ապացուցել դատական քննության ընթացքում այդ փաստը արդյոք այդ աշխատողը մեկ ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատանքի հերթապահության կամ աշխատանքի չներկայանալու փաստը։ Սակայն մենք ըստ էության ունենք նաև դատական պրակտիկայում դեպքեր, Որպես փաստաբանական ծառայություններ իրականացնող սուբյեկտ մեր ծառայություններից օգտվում են արդեն իսկ կան դիմողներ եւ ծառայողներ եւ քաղաքացիական աշխատողներ, որոնք աշխատանքից ազատվել են ըստ իրենց անհիմն ուրեմն հիմքերով եւ համապատասխան դատական հայցեր ներկայացնելու միջոցով մենք դատարանում ըստ էության եւ մեր փաստաբանների, փաստաբանական ծառայության մասին եւ փաստաբանների մասին օրենքի սահմաններում վստահորդի շահերից ելնելով ինչպես նաեւ եւ սահմանադրության եւ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի նորմերից ելնելով պարտավորված ենք առնվազն պաշտպանել նրանց շահերը եւ այդ պաշտպանության շահերի նկատառումից ելնելով դատական քննության շրջանակներում բախվում են այնպիսի խնդիրների, որոնք առնվազն անհրաժեշտություն են պահանջում ցանրակշիռ ապացուցման պարտականության բաշխման նախ դատարանի կողմից, այնուհետև այդ ապացուցման բերի տվյալ կողմի վրա դրված ապացուցման պարտականության բերի լիարժեք, այսպես ասած, ապացուցման խնդիրը, որը ոչ բոլոր դեպքերում է իրականացվում, ըստ էության խնդիրը կայանում է հետևյալում. գործատուն գտնելով, որ որոշակի ժամանակահատվածում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում լինի իր աշխատանքից կամ հերթապահությունից բացակայության թե վերադասի ցուցումների կատարման կամ վերադասի ցուցումներից ակնհայտորեն խուսափելու հիմքով պատճառաբանությամբ աշխատանքից ազատման հրամանը գործատուն առնվազն պարտավոր է այդ հրամանի ընդունման օրվանից ողջամիտ ժամկետում տրամադրել այդ անհատական իրավական ակտը, այսինքն հրամանը, պարտավոր է ներկայացնել աշխատողին։ Այստեղ անհրաժեշտություն է առաջանում անդրադառնանք աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածին։ Այսինքն 265-րդ հոդվածը աշխատանքային օրենսգրքի հրճակում է, որ այն աշխատողները, որոնց նկատմամբ ընդունվել է անհատական իրավական ակտ, աշխատանքից ազատման կամ աշխատանքի էական պայմանների փոփոխության հետ կապված աշխատանքային պայմանագրի լուծման համաձայնագրի հետ համաձայն չնելու դեպքում օրենսդիրը սահմանել է դատական կարգով քարկման երկամսյա ժամկետ։ Օրենսդիրը այս երկամսյա ժամկետը սահմանել է ոչ ինքնանպատակ, այսինքն երկամսյա ժամկետով պայմանավորվել է որպեսզի առնվազն այդ երկու ամսվա ընթացքում գործատուները պարտավորված լինեն, եթե չեն ներկայացրել աշխատանքից ազատված աշխատողի այդ հրամանները, ապա առնվազն այդ երկու ամսվա ընթացքում հասցնել անկախ տարաբույնույթ հանգամանքներից, անկախ նրանից պատերազմական իրավիճակ է, արտակարգ իրավիճակներ են, թե չգիտեմ այլ արտակարգ բնույթ գրող հանգամանքներին այնուամենայնիվ եթե այս եկամսյա ժամկետը չի պահպանվում ապա ըստ էության աշխատողը աշխատանքից ազատված աշխատողը որը համաձայն չէ եւ որևէ կերպ չի կարողանում համակերպվել իր նկատմամբ կայացված որոշման հետ նա ստեյության դառնում է իր աշխատանքային իրավունքների իրացման հնարավորությունից զրկված։ Պարոն Բաղդասարյան, Արցախի հանրապետությունում առհասարակ կանոնակարգված են աշխատանքային իրավահարաբերությունները որպես շարունակություն նախորդ հարցի անհրաժեշտ է նախ արձանագրենք հետեւյալը, որ Արցախի հանրապետությունը նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, այսինքն միջև Արցախի հանրապետության համադրության ընդունումը, երբ արդեն նույնականացվեց Արցախի հանրապետություն եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն հասկացությունները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը իր ողջ օրենսդրական, իրավաստեղծ եւ օրինաստեղծ պատմության ընթացքում այդպես էլ ճանաչավ սեփական, այսպես ասած ճակերտավոր աշխատանքային օրենսգիրքը։ Ճանաչավ իր սեփական աշխատանքային օրենսգիրքը թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ պատճառներով այս հարցի հստակ պատասխանը կարող է տալ Արցախի Հանրապետության արտահայտության նախարարությունը։ Եթե շղթենք կամ հերքենք, որ նախաձեռնություններ չեն եղել սեփական աշխատանքային օրենսգիրք ունենալու, ապա ճիշտ չէր լինի, որովհետև իմ հիշելով Արցախի հանրապետությունում վերջին տարիներին եղել են այդպիսի նախաձեռնություններ եւ ընդཐུպ միջև տարբեր հանձնաժողովների ազգային ժողովում, գործադիրում, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների նույնիսկ հանրային քննարկմաներ դրված աշխատանքային օրենսգիրքի նախագիծը։ Սակայն այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ ունենք այսօր։ Չունենք սեփական աշխատանքային օրենսգիրք։ Որն է դրա պատճառը, ինչպես նշեցի, դա կարող է պատասխանը հստակ տալ արտահայտության նախարարությունը։ Այնուամենայնիվ Արցախի հանրապետության գործադիրը, այսինքն կառավարությունը եւ օրենսդիրը, ազգային ժողովը գտան ելքը։ Որն էր այդ ելքը։ Այդ ելքը այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը, որը ընդունվել է 2004 թվականի նոյեմբերին, հա։ իրանց 2005 թվականի ապրիլի 27-ին, եթե չեմ սխալվում, Արցախի Հանրապետությունում հատուկ օրենքով դրվեց գործակերարման մեջ։ Դրության Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը այսօր Ղարաբաղի Հանրապետությունում իրարվում է իր հետակա բոլոր փոփոխություններով եւ լրացումներով հանդերձ։ Միաժամանակ այստեղ շատ ճիշտ կլինի նշել, որ իր ամբողջ աշխատանքային օրենսգրքի գործողության ընթացքում, այսինքն 18 շուրջ 18 տարիների ընթացքում նույն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը, որը Արցախում գործողության մեջ է դրված, ենթարկվել է շուրջ 4 տասնյակ փոփոխությունների, այսինքն 18 տարիների ընթացքում 40-ից ավելի փոփոխությունների է ենթարկվել։ Եվ քանի որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ իրավական դաշտը եւ կառուցակարգերը եւ իրավակարգը գտնվում են գրեթե նույն հարթության վրա, ըստ էության մեծ մասամբ Հայաստանի աշխատանքային օրենսգիրքը կիրառել է Արցախի հանրապետի կիրառվում է։ Եվ ըստ այդմ եւ անդրադառնալու ձեր հարցին, այո, կարող ենք արձանագրել, որ Արցախի հանրապետությունում աշխատանքային հարաբերությունները գտնվում են կայուն կանոնակարգվածության մեջ։ Պարոն Բաղդասարյան, իսկ որքանով են ըստ ձեզ պաշտպանված աշխատողների իրավունքները Արցախում եւ աշխատանքային որ իրավունքներն են հիմնականում խախտվում որպես պրակտիկ փաստաբան։ Ինչպես նախորդ հարցի բարձաբանման ընթացքում ներկայացվեց, աշխատանքային իրավահարաբերությունները կանոնակարգում էին թե Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը Արցախի Հանրապետությունի կերարկման մեջ դրված օրենքով, այսինքն որը վերանվանվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքի, այնպես տեսել նաև Վարդի Հանրապետության սահմանադրությամբ աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերով։ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 57-րդ հոդվածը հենց հրճակում է, որ յուրաքանչյուր ոգ ունի ազատ աշխատանքի ընտրության իրավունք, եւ յուրաքանչյուր ոգ ունի իր անհիմն աշխատանքից ազատման իրավունքների պաշտպանության իրավունք։ Այս մասին նույնիսկ հրճակում է մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակագիրը, որտեղ որ համարագրված են աշխատանքային իրավունքների բազմաթիվ իրավունքներ, ընդհանուր միջև աշխատանքից ազատման կանոնականությունների արգելման իրավունքը, հանգստի եւ սննդի, ուրեմն արձակուրդի իրավունքը, գործազրկությունից պաշտպանման իրավունքը, գոհացուցիչ եւ արդար եւ բարենպաստ պայմաններում արդարացի աշխատանքի ուրեմն ազատության իրավունքը ցանկացած հետապնդումներից պաշտպանության իրավունքը եւ այլն, նրանք բազմաթիվ են եւ հնարավոր չէ իհարկե այս բոլոր իրավանորմերը զետեղել մայր օրենքի մեջ որպես համանդրություն մայր օրենքի մեջ։ Հետևաբար այստեղ օգնության է գալիս հենց ինքը աշխատանքային օրենսգիրքը։ Օրենսգիրքը։ Եվ նշածս իրավունքների պաշտպանության կարևոր երաշխիք անհրաժեշտ է ընդգծել գործատուների կարգապահությունը աշխատանքային կարգապահությունը։ Ինչ է ընդհանրում աշխատանքային կարգապահության հասկացողության մեջ։ Այսինքն բոլոր գործատուները պարտավորեն իրենց հիմնարկ կազմակերպություններում ունենան ներքին կարգապահության կանոններ, կանոնագրքեր։ Այսինքն, այս կանոնները, կանոնագրքերը կկանոնակարգեն բոլոր այն հարցերը, որոնք կանոնակարգված չեն սահմանադրությամբ, աշխատանքային օրենսգրքով կամ աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերով։ Այո։ Բացի այդ, գործատուները անհրաժեշտ է որպեսզի լիարժեք եւ պատշաճ դիապետեն իրենց իրանքներին եւ պարտականություններին։ Եվ քանի որ եւ համադրությունը եւ աշխատանքային օրենսգիրքը եւ աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող բոլոր իրավական ակտերը նախատեսում են ոչ միայն աշխատողների իրավունքների եւ պարտականությունների վերաբերյալ դրույթներ, այլ նաեւ գործատուների աշխատանքային իրավունքների պարտականությունների վերաբերյալ դրույթներ, այնուամենայնիվ անդրադառնալով ձեր հարցին եւ ըստ էության, քանի որ գործ ունենք, այսպես ասած, աշխատողների, մեծ մասամբ աշխատողների իրավունքների խախտման դեպքերի հետ, ստիփաց ենք անդրադառնալ աշխատողների իրավունքներից բխող խախտման դեպքերի առնչությամբ ամենատարաբնույթ ուրեմն հարաբերություններին, որպես եթե փորձենք առանձնացնել աշխատանքային իրավունքների խախտման դեպքերի, պես ասած, գերակշիռ մաս կազմող հատված, ապա կարող ենք արձանագրել, որ դրանց մեծամասնությունը կազմում են հենց այն իրավահարաբերությունների, երբ գործատու դիցուկ փորձենք պատկերացնել իրավիճակը աշխատանքային հարաբերությունը դադարեցում է ոչ թե աշխատողի նախաձեռնությամբ, այլ գործատուի նախաձեռնությամբ։ Իսկ գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի դադարեցման հիմքերը սահմանում են հենց նույն աշխատանքային օրենսգրքով 113-րդ հոդվածն է ամրագրում։ Սպառիչ կերպով ամրագրված են 113-րդ հոդվածում այն բոլոր հիմքերը, որոնց կապակցությամբ գործատուն իրավունք ունի ազատել աշխատողին։ Այս հոդվածի սահմաններից դուրս ցանկացած որևէ դեպքով գործատուն իրավունք ունի ազատել աշխատողին։ Այնուամենայնիվ, եթե գործատուն հիմք ընդունելով աշխատանքային օրենսգրքի վկայակոչված հոդվածը 113-րդ հոդվածը իր անհատական իրավական ակտում, այսինքն հրամանում կամ աշխատանքային պայմանագրի դադարեցման վերաբերյալ, հա աշխատանքային պայմանագրի լուծման վերաբերյալ համանձայնագրում նշում է այն հիմքը աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածը, այնուամենայնիվ աշխատողը չի համակերպվում, չի համաձայնում գործատուի այդ որոշման հետ։ Եվ այստեղ նորից սկսում է գործել աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածը։ Այսինքն, անհատական իրավական ակտը ստանալու պահից երկամսաժամկետում դատարան բողոքարկելու իրավունքը, իրավունքի իրացման հնարավորությունը։ Սակայն մեծ կազմում կոնկրետ Արցախի հանրապետությունը, ինչքան տեղեկացված է նաև Հայաստանի հանրապետությունում եւ նաև աշխարհում Գործատուները ձգտում են աշխատանքի շահագործումը իրականացնել առանց աշխատանքային պայմանագիր կնքելու։ Եվ առանց աշխատանքային պայմանագիր կնքելու եւ առանց անհատական իրավական ակտ ընդունելու, այսինքն չեն հրամանագրում Սա մի կողմից եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ռոզգիկն է նախատեսում որպես վարչական իրավախախտում, որպես անօրինական աշխատանք, մյուս կողմից ոտնահարվում են հենց աշխատողի իրավունքները, հնարացնելով Այնուամենայնիվ այն հարցադրման վերջի մասը, որ արդյոք երաշխավորված է աշխատողների աշխատանքային իրավունքները, ստիպված եմ արձանագրել հետևյալը։ Եթե տվյալ աշխատողը ունի իրավական գիտելիքների բավարար, ասենք, շտեմարան, շտեմարան, բավարար բազա, եթե նա չունի բավարար իրավագիտակցության աստիճան, եթե նա չունի անգամ հնարավորություն փաստաբանական ծառայությունից օգտվելու, կապված այս կամ այն հանգամանքներով ութական սոցիալական չգիտեմ, ապա ես չեմ կարող այստեղ միանշանակ արձանագրել, որ Արցախի հանրապետություն թե Հայաստան հանրապետությունում գոյություն ունեցող քաղաքացիական դատավարության մրցակցային դատավարության պայմաններում աշխատողի օգտին դատական ակտերի կայացում եթե չասենք, որ հնարավոր է նաև ի վնաս նրա դատական ակտերի կայացում։ Ահա նշածս բոլոր ակտերի հաշվառմամբ։ Պարոն Բաղդասարյան, անչափ շնորհակալ ենք ձեզ հարցերին սպառիչ պատասխան տրամադրելու համար եւ մեր հաղորդաշարին միշտ հարցազրույց տրամադրելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրներ փաստաբան Արմեն Բաղդասարյանը։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափեք խնդիրներից։